17-ci bab 6 gündən keyin Həzrəti İsa fəqət Petrus, Yaqub və Yaqubun inisi Yuhannanla ilib egiz bir taqı çıxdı. Bu yerdə Həzrəti İsa'nın qiyafəti ulanın göz aldıdıla özgürüb, yüzü quyaş tək parıldı. Kiyimləri nurdək appaq olub çaxnadı. Tosatdın şagirdlarga Musa peyğəmbər və İlyas peyğəmbərinin Həzrəti İsa bilən söz şatqanlığı göründü. Петрус hazrati Айсага: "Эй rabbim бу yerda bo'g'inimiz nima degan yaxshi xohlasangiz бири sizga бири Муса payg'ambarga yana бири ilyos payg'ambarga deb bu yerga uch kapi yasay dedi petrusning gapi tugamayla porloq bir булут ularni qoplab oldi bulutdin xudoning "Бу mening suyimlik o'g'lim мен uningdan xursandman uning so'ziga quloq selinglar degan ovoz anglandi shogirdlar buni anglab toyin qo'qishgan holda yerga dum yetib oldi biroq hazrati ayso kelib ularga qo'lini takkizib qo'pinglar qo'rqmanglar dedi ular beshini ko'tarib qorividi hazrati aysodan boshqa hech kim ko'rinmadi tog'dan tushib yetib hazrati ayso ularga inson o'g'li o'limdan tirildirilmigicha ko'rganlaringlarni hech kimga tinmanglar deb topildi ondin shogirdlari uningdin tavrat ustozlari nima uchun ilyos payg'ambar qutqizg'uchi masih kelishini avval qaytib kelish kerak deyishidu deb so'rashdi hazrati ayso javoban albatta ilyos payg'ambar cho'qim qutqizg'uchi masihdan avval kelib hammani qiyilpig'i keltirdi bilib qo'yinglarki ilyos payg'ambar allaqachon keldi lekin kishilar uni to'nmag'anliqdan uningga qilmagan askiligi qomidi xuddi shuningdek ular inson o'g'lig'imi azob soladi dedi shu chog'da shogirdlar hazrati aysoning ilyos payg'ambarni tilga ilish orqali cho'mildirguvchi yakyovni kuzatganligini tushandi ular ko'pchilikning yinig'i bog'inida bir kishi hazrati aysoni oldiga kelib tizlinib taqsir o'g'limning holiga yetkaysiz bolaning tutqoqligi kesili bo'lg'ashqa holi bak xarob doim o'tning yoki suvni ichib tushib oldi uni shogirdlaringiz ep kelgan edim soqaytolmidi dedi ey e'tiqodsiz va chirik avlod men sizlarning manga ishonmaganlarga yana qachongacha bardoshlik beray dedi hazrati ayso bolini oldimga ib kelinglar hazrati ayso jinga buyruq qildi shuning bilan jin bolidan chiqib ketdi bolimi shu on saqaydi keyin hazrati ayso yolg'iz qolganda shogirdlar uning yeniga kelib biz nima uchun jinni haydayalindiq deb so'rashdi e'tiqodinglar ojiz bo'lganligi uchun bilib qo'yinglarki sizlarda qicha urg'idar cho'nglikda bo'lsimu e'tiqod bo'lsaydi Әу таққа, бұ едін үйәгі көш десаңла, көшкен болады. Итқадыңла болса, қолыңладың еч іш кечіп құтыла алмайды. Бірақ, бұндақ жилланы дуа қылыш вә роз тұтыш біләлла әйдігілі болуды, деді әзірті Әйса ұлаға. Ular Galiliya o'lkasida jam bo'lganda Hazrati Aysa ularga inson o'g'li boshqalarning qo'liga topshirib o'ldirildi. Lekin uchinchi kuni tirilidi dedi bu so'z shogirdlarni g'am qayg'uga soldi hazrati ayso shogirdlari bilan kaparnohum shahriga kelganida ibodatxona bejini yiqquchilar petrusning yeniga kelib ustozinglar ibodatxona bejini to'lamamdu deb so'rdi to'laydu dedi petrus petrus uyiga kelganda u texi bir nima demasdinla hazrati ayso uningdan simon seningcha dunyodagi podsholar kimlardan boj oludi o'z farzandlaridinmi yoki boshqalardinmi deb so'rdi petrus boshqalardan deyishi bilan hazrati iso undaqda farzandlar bojdan xoli bo'ludi biroq boj yiquchlarning tishig'i tagmayli ko'lga berib qamoqni tashla tutgan birinchi beliqning og'zini ochsang bir tanga pul chiqidi uni ilib, ishkimizning beji uchun ulag'i be, dedi.